umuhererezi wa radio isanganiro nico gituma muza karirimbo yitwa Enjoy ivyagezeho muri kino gihe murazi yuko radio isanganiro uwo ikozeko muri isanganiro award bimuhezagiye aca atangura gutera imbere kandi ntiyigera ahagarara aguma atera imbere naco gituma rero muri kino gihe tumufise ku murongo bagabanye volume hanyuma tumwakira hari Enjoy melodica na mahoro ni studio rero ngira ngo nka benshi ngira ngo abamaze gusoma amakuru ku masita atandukanye barashoboye kubona rogo yayo ni studio nashoboye gukora eh, nkurikije indoto yanjye kandi n'ibiri mu ndoto yanjye biri muri eh, muri rya rogo nyene ikibazo ca mbere next eh, level kubera iki ni kubera ni ni ni indoto y'igihe kirekire mugabo mbona ko ubwa mbere yari indoto yanjye yari yatanguriye ku kuririmba hanyuma rero kubera ni next kubera ko nongeye ko kuko nasanze ko ukuririmba gushyigikirwa no no na na na record urundi rugezo eh, urundi rugezo warasumye ubundi bwenge bushasha hariya eh, Mhm. ego nagiye nisununura wakanyura ikatagurutse n'ikamenya iyo oya n'ukuri kw'imana ego hanyuma umuntu arabye arabona ibicapo byiza ngaha urabona akantu kameze kerekana umuzike kandi kitwa sound ni ukuvuga yuko utazogira ntuzogira amakiripe ni sound gusa eh, ni sound ariko nyuma ndibaza ko nzogira eh, nekisite revo ya video eh, hanyuma tubona turabona inyenyeri zitatu z'igihugu wowe nk'ibi bisigura Ah, ni ukuvuga ko ubumwe ibikorwa amajyambere nicyo mhm. nicyo kivugo cy'igihugu cyacu kandi nicyo cyategerezwa kuranga uburundi mhm. kandi umuntu wese afise ubuntu ikintu gishobora gutuma ashobora gushika ku iterambere ni uko ategerezwa kuba afise abo bafitaniye ubumwe none bihuriye he na studio yawe eh kuko studio yanje ikorera mu gihugu cy'u Burundi eh, kandi ije kugira ngo ishobore guteza imbere ibikorwa by'abarundi kandi igasasagaza bya eh, byiyumviro by'abarundi bishobora gufasha kubaka igihugu cyacu kikajya mu majyambere ego John wowe eh, uvuye ikarusi kubikora imuyinga ubwa mbere kubera iki impamvu nashoboye kujya kubikorera i muyinga ni kubera ko hariho abantu benshi bashobora kuba bava mu kirundo abava mu cyankuzo abava ngaha nyine muri eh, karusi n'abandi bava ingozi bidashobora kuborohera kugira ngo bashobore gushika i karusi cyangwa bashobore gushika n'ahandi mugabo yongeye muri muri hajya muyinga ya parikingi y'izijya ingozi n'izijya mu ikarusi mhm. niho iri baca babariza aho bita kwa mango aho niho e, bashobora eh, kudusanga ndamubona mango yamye akorana bayo ya kera bakiri abana batambara hamwe nawe mukoze ikiganiro aca imyaka myinshi hanyuma turashaka kubaza ikibazo cya nyuma gikurikirana ico cya nyuma nta nimero do contact wotanga kugira ngo abatahazi ari ibibazo bashaka kubaza inyuma y'ikino kiganiro bakwibarize nta kibazo barashobora kundondera kuri nimero ya mirongo itandatu n'icenda mhm. mirongo indwi na kane mhm. mirongo indwi na gatandatu mirongo icyenda n'indwi subiramo hari abatari bwafata ikaramu ni mirongo itandatu nicyenda hageze rwose abariko baratumvizanya baza yuko bari banyotewe gusubira kumva na cencana abakunzi b'umuziki mhm. gusubira kumva ariko harategurwa ibintu bijyanye n'umuziki ibintu bijyanye no guha agashimwe abakora umuziki mm. cyane cyane neza naho itariki itaramenyekana neza wibaza ko isanganywe n'abazi izuba turiko turi turiko turategura hagati ya mirongo ibiri na kane mhm. itariki mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa gatandatu mhm. canke mirongo ibiri na zitanu kwa mbere hose suri byose tuba twamaze kumenya yego na cyane cyane nk'abantu bari muri za ndirimbo za mbere nibaza ko magiye murabicishamo ni byiza yuko bamenya yuko ari hafi kugira nawe baritegura kubera mm. tuba tubakeneye kuri ujya munsi wisanga niba washaka kumenyekanisha ibyabo nabo nyene barimo na cyane cyane turiko turabarondera eh. ariko barazi yuko nakaryo keza ko kumenyekanisha tuba dufise umwanya munini cyane wo gushukugira abashoboye kuvuga ibintu byabo bazana ama sponsor yawe ubu tuyajye hanyuma natwe tubavuge umwaka wose birumvikana nakarusho cyane urakoze cyane murine turiko turatugize mu kice kigira kabiri arico gikuru dufise umushitsi yitwa Gentil irindi zina yitwa gute hamwe hava amafi mhm. ahandi hakava ububamo uburobe abantu bakaca bagenderanira rwa rukundo mu barundi mm. rugasasagara n'ibyo ego murabyumvise ko no mu mvugo yiwe janti aguma avuga uburundi aguma asubiramo uruburundi akavuga n'urukundo ico gituma rero yasohoye indirimbo eh, ntazi ingene zingana mu kanya mugabo zifise aho zihuriye kuvuga kuvyerekeye eh, urukundo rw'igihugu cibita patriotisme mu mitwe twabivuze kare mm. yuko umuririmbyi yaronka inspiration akaririmba ibiri mu mutima eh, hariho rero eh, Janti yavuze ati jewe nshaka kuririmba kuvyerekeye eh, ugukunda igihugu twashaka kumubaza mbega ico ciyumviro caje gute kwereka wacihaye Ah, icyo kibazo kugira ngo ndakiyumvire mu isanzu muri mirongo icyenda na gatatu jewe narifise imyaka umunani hariho n'ibi byabaye muri kino gihe guhera itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwa kane mhm. muri demirikenzi heze ibyo byanteye kumva ko nkwiye kwigisha abarundi bene wacu bamwe bamwe nkeka ko boba badakunda igihugu mm. mu majambo uvuga ku batumvise izo ndirimbo ziwawe ushimikira kuko uvuga ikintu kikiguma kigaruka hagaruka ngo bigusaba oh, ko utagira imvugo yotuma wewe savye mhm. ucyanamwo na john habonimana mm. Mm. ugira imvugo irekiribwa ukuntu sinzi mm. imvugo iri ku rugero itababaza ujya itango yorohereza uwundi none hajya iyo umuntu adakunda igihugu hapfa nk'akarorero eh. nk'akarorero eh. ehe nkwereke mwezi igisabo mm-hmm. harageze aho ahagarara aravuga ati twebwe agacinyizo ibintu nk'ibi twebwe turabyanze hari umuzungu yitwa nimba ari rumariza yapfiriye mu cyankuzo sinzi yuko ari komine mishi hasi ndahabona neza mugabo Oge urakoze cyane mu kanya aca kwishura sinzi ko hari undi muntu ku murongo alo Alo. Mwitwa nde mutwakuye muri he? Nitwa Theogene ndabakwenda igiteka mm. mutukwa rugari gitamo. Ego. Mm. Ego nawe ni kibazo canke ni intererano washagwa jante. Nagomba kumuha akabazo kubera miyo ndirimbo yarika iravuga avuga ko Burundi ari kibare cyantare. Ego. Ehe? Jaco. Eh nagomba kumubaza ko kabazo taho yaririnda avuga yuko uburundi ari ikibare cya ntare ni kuvuga ah, nibaze ko ntibayumvise neza wovuga ngo vuga nti burundi kibare cyiza giteye igomwe gitatswe ubwiza turagukunda mubaze rero eh, hmm? hama nsabimana be na ndayishimiye ayo eh. mazina nk'ukuntu uvuga nsabye habona imana eh, ubwayo wumva christian cyangwa justine cyangwa pacifique wumva n'ibindi tubandanye dukurikira gira no gukunda igihugu no gukunda n'amazina y'ikirundi ikiganiro n'uburundi ah, ariko ushobora gusanga umuntu afise nk'amazina n'ikizungu ukazamva mac mac mac de mac jerome kubibira tuzaye kuri bibiri gyo zida cyane karibura sinzi none wewe izo ndirimbo mazi kuzisohora wifuza ko ejo bizogenda gute eh, hariho guca ku iradiyo nibyo ubu tuko turazimenya nishasha nshasha ariko uravuga uti none zizoshikira abantu mu biteramo eh, hakujya gutamba gusa indoro nayo ni nziza mugabo umunsi umwe nagomba ahubwo banze bayitangure mm. banze wakiri umuntu umenya ko twakura hanyuma iyo ndirimbo utumiriye kumviriza turaza kumviriza akanya gatoya urayikunda cyane rwose alo eh. na amahoro yego mitwande mutwakuye muri he eh, witwa kaburungu umera nk'usumburuka kubera rezo iragenda ehe jako ah. eee eh. nagunda oyoyo ikigenda nyine kaburungu yari ari makebuke iyo ndirimbo bayitangure bayitangure bace bayiduza mu kurundira ko kaburungu ari makebuko atwakura wumva uzamwita ndayishimiye witabona imana yego ndiho ku bwayo kubera iki warabonye ko aho hantu abarundi bahihende barahihendeye cyane barahihendeye cyane kuko uba wigisha umwana wawe kwama yibaza kwama abona yuko igihugu ataho kiva ataho kijya ah. kwama ubona yuko igihugu aha none iyi ndirimbo wayisohoye ryari eh, nayisohoranye n'izi ni album nyene ni muri 2016 mhm. yego tuze kutwibutsa mu mwanza ukurikira turaza gusaba ama contact yawe hari abantu bashaka kuba basangiye ivyumviro nawe bakaba bafise badafise impano kuririmba hmm? mugabo bakaba bafise sijui makuta kugira ngo ivyo vyumviro bishike kure yego eh? sinzi ko hari umuntu ariko aratwakora dusa n'abariko bararangiza eh, none muri programme ufise twumvise yuko album wayisohoye ukuragira association igirafata none ibindi bizoca bikurikira n'uwamara kuba agreye kugira ngo eh, tuzoza turaremesha ibiteramo byorashoboka urumva isanganiro wadubu nukwera ko yarigeze yarigeze ku kumusozo yego yararangira hanyuma mu nyuma kwera bimwe bavuga hace hacamo ibi bintu Mm. finali yagiriye hari hasigaye iminsi nk'itanu hanyuma mm. bica biracamwo mm. bica birahagarara mugabo ubu ni finale mbwira nko mu mwaka uza yumva ko adafise ingabire yo kuririmba mugabo afise ingabire yo kwitanga uburyo n'Imana yamuhaye amafaranga cyane cyane aze mufatanye umwese atanga ico afise kugira ngo none amafaranga yatanga ufise impana abitagira ngo bifashe twubake igihugu cyatwibarutse zogenda gute yo ku telefone ukavuga imigambi ufise kugira ngo mugire nk'ibiteramo na John Hari ngira kan abandi byo bavyiza kurusha John Ruhana arafise nka studio ngaha ifise ivyuma uwo twari twateguye kuri ino tariki mm. hanyuma eh, akaba yaciye avoyaje gatoya mu mutwe rero sinari nzi yuko janti ariwe ari mu mutwe mu mwanya mutoya naciye numva Eh, nibutse ibyo twaganiriye navuga ati nta wundi yoza imbere Eh, abo bandi bane bari inyuma badoza vuba na cyane cyane icyo nakunze kuri we ni ubukerebutsi ubukerebutsi ah. murakoze ubu mu nyubako z'iradiyo isanganiro muri iki kiganiro mumva nk'uko jean yagiye kubivuga umuririmbyi vesitasi yatangiye kuririmba ryari ninde uh, nko kubatamutse vesitasi ni umuririmbyi yatanguye kwinjira muri sitidiyo mu bihumbi bibiri na cumi ariko akaba yatanguye kwandika mu bihumbi bibiri n'indwi kugira ngo uronke indoto uh, zo gushobora gutangura uno mwuga wo kuririmba byavuye he uh, ni impano wari usanzwe ufise cyangwa wabyigiye ku bandi novuga ko ari impano nari isanzwe mfise kuko nk'uko bose baca mu maegirize nahereye mu rushengero ndirimba gospel hama nivore uko indoto zanje niba ndazigira ndashaka umugaragaro mu ncamake nuko Vestas waririmba ijwi rya kangahe naririmba ijwi rya kabiri hari umuntu ashobora kuba ariko aratwumviriza avuga ati nuva mfise inyota yo kumenya ukuntu uh, Vestas yaririmba akiri mu rusengero canke ubu uno munsi uko asanzwe aririmba mbega urashaka kutugirira akapera gatoyi kugira ngo abantu bumve hanyuma neza neza ku batumva igiswahili uh, ururimi rwawe ruri mu giswahili uh, waruririmbye ushaka gutanga ubuhe butumwa yes nko mu kirundi dufate niya yangu niya yangu mu kirundi nk'icyifuzo cyanjye indoto zanjye kuririmba roni ya yangu naba nshaka kwerekana yuko nko mu gihe umuntu mukunda haba hari indi utuba umufise ko muri iyo ndirimbo rivuga yuko indoto nari ifise kuri uwo muntu cyangwa uwo wundi umuntu ariko aratwumviriza iyo bari afise ku muntu aba ashaka kuzoshika mvuga yuko indoto zanje arizo kubana n'uwo muntu ibihe byose nkuko nawe utwumviriza uvuga indoto zawe yuko arizo kubana na naga ibihe byose uno munsi uri umuririmbyi uriko uratera imbere eh, kandi cyane haba mu ijwi haba eka no mu bundi buhinga bwo gukora amakomposition mbega wibaza ko oh, mbega utegura iki muri kazoza n'ikihe kintu wifuza gushikako muri kazoza nk'uko umuntu akinjira mu kintu ndonke n'abampa n'abampa sapoti kugira nshobore gutera imbere nk'abandi Prosper neza neza watangiye kuririmba ryari ufise indirimbo zingahe natangiye kuririmba mu bihumbi bibiri na cumi nkaba mfise indirimbo indwi yego hakaba hari n'izindi mbandanya nkora kandi tubwire rero ubuzima bwawe bw'umuziki niba ibintu byakugoye niba ibintu byakoroheye byarangoye cyane kugira amenyere studio kwanza bamwe ari impano bavukana kugira ngo babikuriremwo bakabimenyera bakaririmba abandi nabo ugasanga bavyigiye ku bandi baririmvyi hari ukuntu bakuze bakunda abarimvyi batandukanye hari ukuntu bakuze bumva uturirimbo bumva barakunze kuko nabo baba baririmbyi mbega wowe muri ibyo bibiri uri iki uh, byo kuririmba byakujemo gute ego je navutse mu muryango urimo umuririmbyi akomeye cyane wa kera ubavuga ay'abandi ayabo bakayicara ko ubavuga ay'abandi ayabo bakayicara ko muramwumvise rero uwo ni prospere prospere tubwire akaririmbo kamwe karyoshye eh, abanywanyi bawe cyangwa abantu eh, bifuza kugira icyo badaguterereye bakumviriza ego ndafise indirimbo yitwa badirikeni imbere y'uko tuyumviriza eh, umuntu yifuza guterera icyumviro cyangwa uburyo yoheza gutora gute aka nimero kanje ndafise nimero 70 998 355 Kwa nini hii kilingo numvise umengo ndabye ingabire imana yampaye kuririmba ndashobora kugira icyo nerereye mu gihugu cyanyibarutse nkaririmba indirimbo zo gukundisha abarundi bene wacu bamwe bamwe badafise uwo mutima wo gukunda igihugu none ga Desire abenshi batazira Gentil euh, umuntu yoba yumvise kino kiganiro yumva umutima ufise na cyane wo gukunda igihugu byikundisha abarundi uh, bo beneco uh, yifuza guterera ivyumviro canke akaguterera n'uburyo yoheza gutora gute eh, murakoze cyane eh, na cyane cyane ko zino ndirimbo zigikeneye igikorwa cy'amasanamu abona burya mu Burundi turameze neza cyane dukunda ibintu bibona twumviriza tubona niho inyigisho zica zirengana neza eh, bon telefona watanguye kuririmba ryari jewe nabitanguye kuririmba kuva muri 2012 bo icyo gihe natanguye kuririmba je kuva muri 2012 na niho nari ngitangura gukizwa hama mfata umurimo wanjye wo gukorera Imana iki gikorwa nahisemo numvise mu mutima wanjye numva ko noririmbira Imana gusa nkangura nkavuga no gutuma bwiza eh je ngigitangura ngo narumviriza mu ndirimbo z'abandi ni hano rero kino gice cy'indirimbo zitanu kirangiriye kuri mikoro mwari kumwe na jewe john habonimana abaririmbyi banyu mwumvise ibyo babasavye aho benshi bagiye barasaba ko mwobaterera vyaba ivyiyumviro canke naho uburyo bwanyu eka mugashigikira umuziki w'uburundi kugira ngo ubandanye utera uja imbere uh, nkaba rero bye bye